le pas l'un vers l'autre des processus de réconciliation rekonsilazioan Bat bestiaren aldeko urratsak beharrezkoak dira eta lagundu behar dira. Badira hortarako mediazioak eta dibide frango gure historioan. de conflits qui ne se sont pas réglés par des voies de, de médiation et qui peuvent Badira konflikto adibideak ez direna konponduak izan eta berriz zapartatu direnak amar, ogoi edo goita amar urteren buruan. Adibideak baditugu frantziako historioan, azken gerla mundialan edo algeriako gerlan. Ez bagira eremediazio puntura ino joiten, berriz etortzen da konfliktoa. Eh on a des retours. Donc moi, sur sur le conflit basque, pour revenir à lui, que Euskal Gatazkari buruz, ez dugun opresuen arazoa konpontzen, belaunaldi guziak unkitzen duen gatazka abiarazle bat atxigitzen dugu. Jende batzuek pentsatzen aldute, konponbidia ez dela bide demokratikotik aurkituko, eta ez da hori gauza hona. Horrek minbizia azten aldu bizartian jugé tardivement, postérieurement. Il y a quelque chose qui moi m'inquiète, c'est que on oublie hauen gauza bada, fite ahansten dugula. Gaur egun, konfliktua ez delako, irriskoa da gizarteak estela gehiago kasurik egiten, eta sufritzen dutenek geizki bizi dute. Iar bortitza izan diteike, hori baztertzea obeda. Durement, parce qu'ils le, vivent dans un contexte où il y a de solidarité. conflit est plus intense. Et donc, ce, voilà, cela peut générer demain euh, des retours de manivelle extrêmement euh, violents qu'il vaut mieux qu'il vaut mieux éviter. Donc, oui, tout conflit se, règle par un jour l'ouverture des prisons. Alors, bai, konfliktu guzien konponbidean bada presondegien idekitzea. Beste batzuek, ni baino jakintsuagoek, hori diote. Euh, cela peut faire du mal aux, aux familles des victimes, tous ces processus de, de bai, horrek min egiten aldu biktimen familieri. Eta horregatik, beradiskidetze urrats horiek guziak beharrezkoak dira eta ongi esperimentatuak dira beste tokietan, adibidez, Ego Afrikan. Afrique en est un, un,